ja. Fick auf die Charts, ich will Geld sehen, ansonsten renne ich in ne Bank, ja. Scheiß mal auf Hype, ich will nur die Scheine und verliere den Verstand, ja. ja. Fick diese Welt, ja, fick diese Welt, Digga, wie Donald Trump, ja, ja, ja, ich fick diese Welt, ja, fick diese Welt, diese Welt macht mich krank, ja, ja, an mir kommt sie jetzt nicht mehr vorbei, so als wäre ich Jerome Boateng, ja, ja, Du bleibst eine Fotze, du kommst mit dem Bullen und ich komm mit der Gänger. Ja, ja, bin keine Bitch, ja, ficke sie nicht, denn sie ist nicht mehr Hänger. Ja, nein, sie kommen nicht mehr klar, Dicker, Mixtape für Mixtape, hab alles gespricht, ja, ja, ja. Digga, sie kommen nicht mehr hinterher. Das ist das nur wie ein Gewehr. Nein, mein Leben ist nicht immer fair. Ja, nein, ich lebe nicht auf, denn ich will noch mehr. Meine Nase ist voll und der Sinn ist leer. Dicker, sag mir jetzt, wer von euch hält sich schwer? Ja, wer? Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. the system big and hell, yeah. Yeah. the system big and hell. mir, wer will hier Beef mit dem Brass? Ich verticke mein Tasch und vergifte die Charts. Keine Frage, keine Gnade, meine Scheine sind lila wie Ufozare. Fick die Lage, Preis schießt mit Schafe, brrrra, versteh die Tasse. Straff mir die Gage, der Preis in Rage, mach alles kaputt wie deine Plantage. Alles kaputt wie deine Visage. Weil Scheine, gib mir die Scheine, ich krieg deine Liebe. Und mit dem Brat das stabile, stabile. Komm mit bra, bra, bra. Es macht bra, bra, bra. Kein bla, bla, bla. Kein bla, bla, bla. Räum euch aus dem Verkehr. Wer will von euch kleinen Nuttenkindern trägt so viel Herz, dass er sich im Nissan versteckt ha? Zwei Nächte pisst aus dem Fenster. Straßenobservation, Racheoperation, dein Kopf wird dich holen. Jeder muss da ganz schlafen. Themawechsel, Caesar Flex auf Ledersessel, Beta, der schickt mir zu. Shake dann Heads auf mein Blut, mein Benz war